laguna, zokin otxertakako izadirratia. Gaur ostirala da, otxaila sortzi, lagarri nahi mailakoek dizuegu. Naroak, eguraldiaren berri eta galderak esango dizkigu. Hoi anuek eta izeik ingelesa txokoa eta albiztea egingo dituzte gaizkak gaurko menua eta aurrezko esaldia izango dizkigu. Davidek urtebetetzen berri izango dizkigu. Razbanek eta enekok azmakizunak izango dizkigute. Eta ni Jose irratxe honen esataria izango naiz. hartzeko jakin dezagun karko berri. Naroa, esango diguzu seguraldi egiten duen gaur? Gaur, amabos gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak. Beraz, egun epela dugu gaur. Eguzkia agertu dago izean, arratsaldean erde, erdi mailako odeiek zerua estaliko dute, baina giro atsegina eta izango da. eta orain ingelesa txokoa, oian, izei, mesebe, zer kontatuko diguzu gaur? Hello everybody, you are listening to the radio program, my name is Oyan. Yes, welcome to the English section, I am Isai. Today is Friday, 8 February 2019. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too. Tell me, what's the weather like today? Today is cloudy Cloudy and Do you know what's for lunch today? Yes, of course. For starter, po potatoes with meat, minecraft fish and yogurt for dessert. Oh, delicious! Do you know that we have learned in English class there there are different types of transport in the cities? Yes, of course. And we have has list that uh, there are double-decker buses in London. It's true, and in Amsterdam there are more bicycles than people. Well, no, let's continue with the radio program. Bye! Bye. Eta jarraitzeko gaizkaren eskutin gaurko menua jakit dezagun. Gaizka, esango dugu zer dagoen gaur bazkaltzeko? Bai, noskia, hau da, eskolako jantokiko menua lehenengo, lehenengo platerra, patatak arabiarekin, bigarren platerra, amoerren frisku eta arrea, eta postrea, jogurta, hon egin. Eske, eskerrik asko naro hau izai eta gaizka, eta jarraian urte betetxeak. David, esango guzu gaur urte betetxeak? Bai, gaur, bat daukagu, aitor bilalon bigarrunbe be mailakoa bederatzi urte beteko ditu, eta aukera aprobetsatuko dut azte honetan urteak betetzen dituztenei zorion txeko. Jennifer Ocampo, bosgarren be mailakoa, azte helenean amaika urte bete zituelako. Urko Martin, bosgarren a mailakoa, azte artean amaika urte beteko bete ziule, eh, zituelako. Naya, García lehenengoa mailakoa asteazkenean zazpi urte bete, bete ziule zituelako. Oier peina irugarren A mailakoa bihar bederatzi urte beteko <laughs> dituelako. Eta Garazi Romero bigarren be mailakoa igandean sortzi urte beteko beteko dituelako urte askotarako aitor Jennifer urko naia oier eta garazi eta urte askotarako guztioi orain emakizunen tartea dugu. Razban, eneko izango diguzue ze igarkizunak ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan den azteko asmakizunen eta galderen emaitzak esango ditugu. Lehenengo asmakizuna eta bigarren asmakizuna, termometroa, lehenengo galdera, ma bigradu, bigarren galdera, galere ertengo gara, irugarren galdera, naia, laugarren galdera, agate deunari buruz. hauezek izan dira, hauezek izan dira irabazlea. lehenengo zikloko irabazlea, nora segura lehenengo mailakoa. Bigarren zikloko irabazlea, Ibon Lares, irugarren, iru, irugarrena mailakoa. Irugarren zikloko irabazlea, Naroa Ortega. Zeigarrena amailakoa. Zorionak, orain aste honetan jazmak txanda. Lehen lehen asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, gorpuzez oso fina naiz txikia daukat begia, handik amelu bat pasatzea ez da errezegia, berriro repikatuko dut, adiegon, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, gorpuzez oso fina naiz txikia daukat begia, handik amelu bat pasatzea ez da errezegia. Hora hemen bigarren esmakizuna. Pipitaki, papataki, zereten nordaki horri mordo bat dauka, zirri marratuta ipuñen etxea ere izan nahi deitua. Berriro esango dut, adiegon, pipitaki, papataki, zeraten nardaki, horri mordo bat dauka, zirri marratuta ipuñen etxea ere izan nahi detua. Gogoratu, eh? Erantzunak ondo eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Eh? eta orain gure garko albizte txikirako tartea dugu. Oian izei, esango diguzu eze berri dugun gaur? Hilabet horrean inauteriak ospatuko ditugu. Segureri gela mozorra prestatzen hasi zaretela edo berera hasiko zarete. Arten hauze da aukeratutako gaia. Jostailuak, laugarren mailan dama jokoan mozorratuko gara. Eta pentsatu dugu, gaurko albiste tarte honen jolas honi buruz hitz egitea. Dama jokoa. Joko honen jatorria ez ezagutzen, baina oso zaharra da. Amazigarren mendeko idatzi batzuetan jasota omen dago jolazten zela jolazen zela. Taula karratua da, laukitxo bat eta zuriz dago zatuta, Zortzi alde ba-, batera eta zortzi beste aldera. Guztira, irurogeita lau karratu txiki daude. Pizat zuriak eta beltzak daude. Jokalari bakoitza kolore bateko magifitza. Jokoaren helburua besteari fitxo guztia jatea da. Mugimenduak. Peoiak fitxa bat bakarik da egonean. Txuriti txurira ibiltzen da, diagonalean mugitzen da, beti aurre, aurre, aurreraka eta banaka. Damak, fitxa bat bere kolore beste fitxa bat gainean daudenean. Dama lortzen da peoi bat tableroaren beste muturrera iristen denean. Dama diagonalean aurrera edo atxera mugitzen da. Damak nahi duen laukitzuko puro egin aurrera edo atxera. Arrapaketak. Fichak salto egin da jaten dira, horretarako libre egun behar da du atxeko laukitxoak. Segidan salto bat baino gehiago egin da jandaiteke ficha bat baino gehiago jokaldi batean. Amaiera, kontrarioaren pieza adenak jandakoak edo blokeatutakoak bukatzen da jokoa. Bik jokalari adoz ipitzen direnean empate egiten da. Damak hogei mugimendu egiten duituenean ezer jankabe ere empate egiten da. eta orain urrezko zaldia, entzun ondo. Urrezko zaldia, entzun ari! Aztu zaidalako, errepikatuko dut, aztu zaidalako. Baina zuek ezin dugu, ezaldia hau aztu, aitzakirik gabe maritzu lentzoko narkituko duzue. Eta irratza joa amaitu baino lehen, lau galderatxo egingo dizkizuegu, adiagon. Lehenengo galdera, zenbat umek betetzen ditu urteak aste honetan? Bigarren galdera, zein da jateko dagoen lehenengo platera? Hirugarren galdera, zer iburuzkoa izan da ure gaurko albizea? Laugarren galdera, zen izan da aurrezko zaldia? Errepikatuko ditut, lehenengo galdera, zenbat umek betetzen dituzte urteak azte honetan, migarren galdera, zein daiateko dagoen lehenengo platera, irugarren galdera, zer iburuzko izan da gure gaurko albistea, laugarren galdera, zein izan da urrezko zaldia? Hemen amaitxenta gure gaurko urratzaioa, agurton izan. Agurton!